Awit, Kabanata 41 Mapalad ang isang taong tumutulong sa mahirap. Si Yahweh ang kakalinga kung siya namay mabagabag. Buhay niya'y iingatan, si Yahweh lang ang may hawak sa kamay man ng kaaway. Hindi siya masasadlak at doon sa bayan niya'y ituturing na mapalad. Si Yahweh rin ang tutulong kung siya ay magkasakit. Ang nanghina niyang lakas ay ganap na ibabalik. Ang payag ko kay Yahweh, tunay akong nagkasala. Iyo akong pagalingin, sa akin ay mahabag ka. Yaong mga kaaway ko ang palaging binabadya, kailan ka mamamatay, ganap na mawawala. Yaong mga dumadalaw sa akin ay hindi tapat. Ang balitang masasama ang palaging sinasagap at saan may sinasabi upang ako ay mawasak. Ang lahat ng namumuhi, ang lagi nilang usapan, ako raw ay ubod sama, ang panabi sa bulungan. Ang sakit ko, sabi nila, ay wala ng kagamutan hindi na makakabangon sa panig ng karamdaman. Lubos akong nagtiwala sa tapat kong kaibigan. Kasalo ko sa tuwi na karamay sa anuman. Ngunit ngayon, lubos siyang naging taksil na kalaban. Sa akin ay mahabag ka, Yahweh, ako'y kaawaan. Ibalik mo ang lakas ko't, kakaaway ko'y babalingan. Kung ikaw ay nalulugod, ganito ko malalaman sa aki di magwawagi kahit sino ang kaaway. Tulungan mo ako ngayon, yamang ako'y naging tapat. Sa piling mo ay patuloy na ingatan akong ganap. Purihin si Yahweh, ang Diyos ng Israel. Purihin siya ngayon at magpakilanman. Amen. Amen.